abeloi en la urbo. Multae homoi estes shocitae de rapportoi de la unui nazioi cae la Europa Autoritato o Nutra Securitso, European Food Safety Authority, quiu attentigas che, en la lasta iaroi, amasso da abeloi estes moltintai precipe en Europa kai usono trovigas diversae fontoi de dangero plurai scienza es esploroi culpigas precipe familion de insecticidae nomatai nov nicotinoidoi, quo in un tempe est usata sola tuta planeto quancam diversae ecologiae organisoi clopodas mobilise oponadon alla grandae agrochemiae entreprenoi, ciui disvastigas tiuin supertoxain pesticidoin. En Europo, sporoi de tiui pesticidoi estes trovitae en pliol duono de la abelujoi. Ili funccias ciel nervo veneno, cae sen fortigas la abeloin, sed ancao en portitai paracitoi, cae la mal apero de gravai floroi en dangerigas ilin. Ancao abel bredistoi en Austrujo constatas che la nombro de abeloi cae aliae insectoi forte mal crescas. Tamen en la urbo de Vieno tiu en havas multain publicoin, parcoin, cae verdain areoin, en ciui la giardinistoi de la urbo usas nur ecologiaen metodon. Oni constatas che abeloi plei parte bone fatas. Laste tempe abel bredistoi starigas abelujoin, so multae publicaen construajoin la plei fama stara sur la tegmento de la operdomo, mese de la urbo centro. Anca sur la tegmento de la burg teatro, cae multae grandae hoteloi, abeloi evidente fatas bone. En tiui hoteloi, visitantoi povas gustumi ce la maten mangio mielon de la hotelae abeloi. Et sur la tegmento de la urbo domo, trovigas ec de mal longa tempo qua abeluioi. Lerta spertulo prisorgas ilin. Li attentigas che abeloi, ciel homoi, besonas vario plenan dieton por resti sanae. En la granda parco, proxime alla urbo domo, trovigas mult nombrae plantoi, cae arboi. La abeloi shatas antau cio, la nectaron de la floroi de mal juna tilio tie. Sed ili povas ancau flugi tra ciui pacoi ca giardenoi de la urbo, cae gustumi la nectaron de la floroi en multae avenuioi de hippocastanioi, atzeroi, cae tilioi, cae en privatae giardenoi cae sur balconoi. La Abel Bredista Asocio en Vieno havas pli ol ses cent membroin. Laste tempe interesigas pli cae pli da homoi pri la cursoi quiuin la associo organizas cion jaron, po septigi bonan prisogadon de la abeloi en la mil ducent abelujoi de la urbo. Ci ancao consilas logiantoin, pri la flor plantoi, cae arbustoi, quiuin abeloi aparte shatas. Crome voluntulae grisogas communaen jardinoen en multae quartaloi de la urbo, por pli vastigi la provison de neutrajoi por homoi cae abeloi. La urbo administrantoi emphasas che ancau infanoi cae unuloi intresigas pritiae rimedoi. Grupo de la nanto regule visitas specialain abelujoin en parco, cie la infanoi povas observi la vivon de abeloi, cae leni pri la gravitzo de tiui malgrandai insectoi po la bon farto de la tuta planedo. Ne nur pro la productado de mielo, sed precipe pro la polenado de octec procento de la fructoi cae legomoi, ciuin ni cae aliae bestoi mangias.